السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده kursiyuhu apa kursine Allah. Bisa kamut asamawati ing biro-biro langit wal ardo lan bumi. Gusti Allah kejaba nyiptakake bumi sing kula panjenengan panggene. nyedhake langit nganti pitung langit langit saksi iki loro telu papat lima enem pitu wolu sidrotil muntaha sama mustawan sepuluh rok rok Pecukur Gusti Allah gawe kursi. Kursi ini makhluk sing agung. Manggone nak dhuwur langit sakit. Kwek kene kursi rak lumprah. Bumi langit, langit pitung iji di joko kursi kono, kodo karo duit talen nong latar. Begini kursi ini. Dipun terangake wajan eh hadis sakit dipun persani tengene tafsir sawi. halaman satu telulas. Semikul kursi malaikat petang uji. Malaikat petang uji. siji-sijine malaikat niki praupane papat. Sikile nang ngisor bumi sapit. Tengriku malaikat papat mau ana sing bentuk wajahe kaya manusia kaya mbah Adam. Malaikat sing bentuk wajahnya kaya mbah Adam bau. Selalu nyuwun rizki kanggo anak Adam. Malaikat sing nomor loro bentuk wajahnya kaya sapi. malaikat mau selalu nyuwunake rezeki kanggo kewan-kewan nomor telu malaikat sing bentuk wajahe kaya satu gala nyuwunake rezeki kanggo kewan-kewan sing kesit lajeng nomor sekawan malaikat sing bentuk wajahe kaya manuk garuda sing selalu nyuwunake rezeki kanggo burung-burung antarane kursi lan aras itu beda-beda malih, wonten aras malih. Jadi kula gajah dengan anak si cerita ini, itu berarti makhluk manusia itu cimplis. Jadi upangannya manusia itu kemati, itu tidak pantas. Cimplis. Di makhluk egois di Allah, bumi, wis kecil, ini rahmat manusiane wae urung tau reti. Manusiane wis dereng tau ngerti gedene bumi kuwi sepiro isine bumi opo kabeh urung ana manusia sing ngerti. Tapi nek ditakoni ki manggone nang ndi? Nang bumi. Tapi ra ngerti dunungne. Bumi iki termasuk planet sing kecil. Kalau surga senenge wae wis ora iya, gedene surga. Surya ketingale ke bumi. Kadet panjenengan tingali semanten niku namun. Niku teng langit sapapat surya niku. Gedene ra lumrah. Lan kursi kursine sapira malaikat sing jaga sing mikul kursi rukut sini sepira bojurung arah ku makhluke Gusti Allah cuma jajake mripate kita ku ning katoke ku bumi langit murane ora tau ngerang ada ora ngerti kursi ora ngerti aras ora ngerti sebabnya apa Manusia ku ora ngandelan. Ora ngandelan rewel. Dadi nek dikandang barang sing durung nyandak, jangan timun iku madoni ae. Mulane mesti di terangake no Quran cara rinci boten. Cuma wasiha kursi yuhus sama wati wal -af. kursi jabalane Gusti Allah itu kamot muat mbok joko ilange pitung iki bumi itu muat dong kursi itu kuat ke desa Pedro Kata-kata, kekuasaannya Gusti Allah. wala ya ujuhu lan ora ngebet-ngebeti ing Allah hiduma mun jaga langit lan bumi bumi langit saksi jina di saksi itu sidrotil muntaha mustawan rohurah kursi lan dialiane Kusti Allah ora kabut reksa Berarti Gusti Allah itu ku Maha Agung temenan. Allahu Akbar. Maha Agung. Kawenane Allah sing gedhe kaya ngene ku besok. Bumi dilungsur. Ganti bumi anyar. Lho ngene iki cara pikirane manusa nang mbiyen. beriman ya bumi bedanya semua orang dulu yauma tu badalu ardu ghairal ardi besok bumi sing kula panjenengan ning kene hilang ke Gusti Allah gawe bumi sing anyar putih kaya selopo langit yauma natwisana kabeh sisi sisi lirik kutub Jok kiamat. Langit diluntung. Kaya wong luntung kapit nyaman ku. Luntung uang. Kusi Allah ku moho agung, moho suki. Langit kedinun semuanya diluntung. Bintang-bintang dorontok. Wa izan nujuhung kadarat rontok. membesar dino kiamat. Bahwa mengerti situasi kiamat. Semangat orang kuat. Ya. Jadi bintang-bintang turun. Dan manusia harus mati kakek. Orang kuat manusia. Orang ke ono berit apa suara kluduk rada banter ngono wae wis kaget. sing lucu-lucu ku kupinge ditutupi ana iku Dawana eno jono bledek ngono dilala kok kok iso nutupi kuping ku apa Iku lagak disuarane dalil Quran wa surat ar-ra'd juz 13 wa yusabbihu lan maca tasbih ar-ra'd saka malaikat ra'd Jadi ana bluduk iku malaikat maca tasbih iku ra gawe ngene lho Dalile Quran juz 13 wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi Malaikat maca tasbih muji ing Allah. Subhanallah wa bihamdihi wa Tapi suaranya kayak ngono. Lugu lugu lugu. Itu malaikat. Makanya dia situasi kiamat wah luar biasa. Wonten ayat menika Gusti Allah ngreksa langit ya ana yaene ngreksa bumi ngreksa kursi ora kabeh Gusti Allah Maha kuasa. Bahwa huwa al-Aliyyul Azim. Utawi Gusti Allah. Al-Aliyyu zat lo. luhur, al-Azimu kang agung-agung temenan. Mulane kula jenengan iki ontong apa kok untung bisa jadi wong Islam. Ngeten iki ampun ngantos keleru lha Aja nganti ngakoni Islame kita iki saking usaha kita mboten. Kula jenengan jadi wong Islam itu pada hidayah sangke Allah. didadekake wong Islam sing syukur dengan Mulane ayat canda itu perlu keterangan sing rada luas. La ikroha fiti La ikroha ora perlu paksaan. Ora ana paksaan iku jadi ini dalam kedua pun Wong mlebu agama ku ora usah dipaksa, ku wis mesti wong sing pikirane sehat. Mesti memeluk Islam. La ikroha ora ono paksaan iku maujud fitine dalam mlebu agama. Nah, lah sebab Waktu bayana rusdu minal ghoyi temen wis cetha welo-welo arjo opo sing bener minal ghaib saking sing sasar antarane sing bener karo sing sasar wis cetha welo-welo dadi mesti nek ora perlu dipaksa kuwi iso mlebu dhewe iki maksudnya Bapak-bapak, ibu, nek maknani lan nerangake ayat menika kula aturi sing atas-atas. Sebab iso blasar. Upamane wonten nerangake masuk agama tanpa paksaan. Quran terus diasake berarti mlebu agama ku kena milih itu dosa buat dia kelahiran sing jadi pemilu Islam ya kena pemilu Kristen ya kena Udah bener itu, malah ngono itu. Payah itu. Lada, nerana ke. ayat Quran itu kalau belum salam selina terakhir dohiron berarti nasiron sirus siri Mulai nih karena ini masuk agama tidak perlu paksaan sebab es ketoro nek Islam di agama sing bener liyane Islam agama sing salah jelas. Bamane agama Kristen ngarani telu-telune atunggal. Telu atriune atunggal itu Tuhan Allah, Maria, Maria itu Siti Maryam, Yesus Nabi Isa. Telu tidak kumpul namanya Tuhan. Merah kumpul. berarti tidak ada Tuhan. Sama yang kepada uang Kristen, takoni sebelum kisah lahir. Maryam belum lahir, kan baru ada satu Tuhan Allah. Berarti tidak ada Tuhan. Takoni itu kurang bingung. Seprapuan secara batal. Berarti ya, agama Kristen, agama mau batal. kepena erak mesakan. Pamane ono sing nyarani Nabi Sana Gusti Allah. Sampan takoni lendana de kapan. Bingung. Jadi do ngawur-ngawur agomo-agomo liane itu liane esak. Sampai pikir sak bedar kan mawon ketara kelirune. Mulane ora usah dipaksa sing bener iku agama Islam. Lah kula jenengan kecoba diparingi pikiran sehat ana tuntunan Quran sing iso kita waca. Inna dina indallahil Islam. Bila lemah nani ojo nganti keliru, tidak ada paksaan masuk agama. Tegese, wong lebu agama, ora usah dipaksa. Wis do ngerti mestine sing di pikiran sehat, ngerti kebenarane Islam, ngerti kebatalane istriane Islam. Kota kaya narusuh minal ghaib. Mulanya ngantas kanji Nabi, perang terakhir, kufar Mekah uji bebas deh. Sebabnya apa? Kanji Nabi li nerang lagi bak agama esamu tenangan. Mulanya kanji kita, kulau mulai awal ngaji. niku temane wong Islam sing rukun senajan omae dewi dewi niku mboten kula rubah niku wong sing dereng Islam didekati jak ngomong jak ngomong oke panjenengan sing rada wasis ngomong kandane ora usah dipoyoki sing penting nerangake lah sing termasuk jihad merjuangkan Islam umat Islam sedoyo kerja nerangake lan diperagakake keapiane Islam Cuma kadang-kadang orang Islam dewi ini, Sok nyalai keislamannya. Mulane kula suwi malih Eh Eselangku agama sing sejuk, agama sing selalu ngajak kerukunan. Lah kita wong Islam ngerti ngalake kerukunan. Kebesaran Islam para kekake. Contohnya antara lain, antara lain jamaah haji. jamaah haji ini ku nek ngesirake ke Islamane nganti wong melik yo melik. Sampo meli ini ku kan pendaftar haji ku ngenteni sangang tahun. Jadi tahun sedikur itu pun tutup daftarannya. Rakyat buka di tahun rolikur. Ini berarti peminat haji pun luar biasa. Mereka sementara wong sing do ngerti Mekah. Apa mangger kok ngono ambek diberangkatno kabeh. Berangkatno kabeh ku sing dinggo maksud ngendi. Wong wong ku ya butuh turu, butuh kamar. Sing dereng haji niku rumantane haji ku sithik ngono lho. Wanet selera Mekah. Padahal Indonesia namun kumanan piro. rong atus sewu niku mriku pun tumpo kacang tigam juga niku sing di omah bingung matur nampung sing haji niku awe ora usah dicangkok ra turun ora rata-ratan lucu derawan <laughs> niku nangne wong ngamuk niku <coughs> Iku pun diatur. Ini saya beritahu, saya jalur mundak kotane kotaku katesan niki niki berarti semangat haji sampun wonten hanya tadi iki sae jamaah haji memperlihatkan kerukunane jadi wong ke kepengen haji sing dereng haji kepengen haji Pulau Bangsa Limalik, tiang Islam sing rukun, memperlihatkan, memperagakan keislaman yang sebenarnya. Agama Islam itu nggak tenang keras-kerasan. Untuk terangake bolak-balik orang-orang keras-kerasan. Lasing jo keras-keras niku. Carane mundut dalil niku dereng lengkap pun disimpulke. Berapa sering malam? dalil durung lengkap, durung sampurna, wis disimpulke. Contohnya, tengene Quran itu nang ayat sing unine. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlul alaihim wa ma'wahum jahannam wa bisal masir. Ayat meniko teng Quran wonten kali. Juga surat At-Taubah utawi Baroah juz 10 ayat telu. Nomor kali surat At-Tahrim juz 8 ayat 9. Maknane eh nabi Allah perang ana wong kafir munafik perang ana sing keras bagus ala ing sing keras Kanjeng Nabi dijauhi Gusti Allah ngadepi wong kafir lan ngadepi wong munafik nganggo bahasa wa'lud alaihim sing keras. Nang bidu pinggir itu terus ke. Ya, mulanya wong Islam ngadepi wong kafir kudu keras. Hmm, ditambahi kudu. Nah, ini makanya jenengan kalau terangake kekeliruane nanti. Nah, niki. Kanjeng Nabi dijawi Gusti Allah kon keras, di Nabi dak iso keras. Ora iso keras kok dialem. Sing alam Gusti Allah. Ling alam nang ngene Quran surat Ali Imran juz 4 ayat 159. Kula ya. ayat ning gone Ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum sebab rahmat paringane Allah Muhammad seliramu lunah ramah alus Walau pun tafad dan ghalid al-qalbi lam fagdu min hauliku pamosri kamu Muhammad dua kasar keras jaket wong kafir wis do Muhammad dialem Gusti Allah lek ngalem kanjeng Nabi tengene surat Al-Qalam surat Nun wal Qalam ayat 3 wa innaka la'ala khuluqin 'azim tenang seliramu Muhammad iku wong sing budi pekertine luhur wong tak kon keras ora iso keras iku dialem apa simbol ke berarti keras ora wajib Mau tadi ke angel. Kajian Nabi keras, benar. Neng gak nyampi iso keras. Bukti deh, kanjeng Nabi jalan di kepung uang kafe. Jibril manjak. Muhammad, uang kafe sing arep mata ini seliramu tak tumpes ya. Ampun Jibril, mangke uang kafe ya telas. Gak bisa nanti Mangke uang kafe ya telas, kayak zaman Nabi Nuh. Habis, Aku tak pindah wae iki. Ramah. Wong kafir apa ditumpes malaikat Jibril. Kan untuk Ini nak cara orang jagalan coba. Eh? Oh, zaman pikir tadi. Nah, cara sampean. Wong kafir, tumpes kafir, tidak kira Gue, pun kersane. Mesti ngono. Sampai gue mikir. Wong kafir mati. Neraka. selawase selawase apa dasake sake lho zaman nabi lo banda nabi lo keras Rabbila tazar alal ardi minal kafiri najayyara Gusti sampean ampun ngene-ngene ana wong kafir setunggal muncul teng inggil bumi karep tumpes mawon sedaya kapan saat ini nah saat ini kue kasut saat ini sih kalau buatin kasut jangan jangan dan Quran itu buatin dengan hati jadi kanjeng Nabi dikon keras, neng kanjeng Nabi raiso keras, malah jalan gusi Allah berarti keras ora ape. Sakitnya tadi kenapa? Lah kadang-kadang sing Islam garis keras niku dereng dugi panggenane wis disimpul. Mulane wong Islam wajib keras. Keliru. Apa Nabi kira keras? Oh, ya salah ra ya malah nang kufur nek. <laughs> Nyalana jenenge malah kufur. Angel lho. Jadi nasi ini Quran itu gampang. Mboten gampang. ngantos ayat-ayate tak dudune panggonane surate ayat nomor piro maksud kula napa kersane jenengan mangke nek ana waktu-waktu senggang sakit mutola api menjalan sing kepengin tafsir bahasa Arab bengkaka jalalen sawi sing bahasa Indonesia ge sing cara Jawa ge wonten sakit Jadi wong Islam itu keras kenal, maksud bener. Keras kenal. Tapi orang wajib keras. Ini itu saya keliru, ini wajib. Tapi kan Nabi nuntun ini kulon jenengan. Rahmatan lil alam. Jopi malah tak dengar kealusan Nabi. Kan Nabi disewani anak ewa munafek. Abdullah bin Abdullah. Kepalanya munafik Abdullah bin Ube. Sowan dengan Nabi bapak mati. Kepalanya munafik mati. Sowan dengan Nabi ya Rasulullah sing anake wis Islam. Bapak kula kapundhut. Mangke jenengan tulaturi tidak griko nyalati. Ya. Kulo nyuwun rasu ane panjenengan. Kangge ngemuli bapak kulo. Diweki. Kanjana itu ngerti kepalane munafek. Sehingga Allah Siti Aisyah Dino Karo Sofwan itu. kepalanya menampek Abdullah bin Ubay. Mati. Tanya Nabi Masjid Sangking Griyo. Kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kasi tidak pundi. Anu Umar. Apa yang Abdullah bin Ubay mati. Ampun. Sayyidina Umar keras. Anak Sayyidina Umar keras benar. Benar. Ambon. Loh, keanten. Niku Abdullah bin Ubed niku pun wonten ayate sing mboten bener. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Niku kula siapa Nabi. <laughs> Iya. Selagi ini panjenengan istighfari jaluk no ngapuro nanti pepi Allah orang bakal ngapuro ini tuh ajak pulau siapa kok jangan wawan ini dunia umat kalau aneh ini Nah aku le jalur no ngapuro peng pitung Allah orang bakal ngapuro. Ada tak kunjuli? Sampai kepengen. Nah tak kunjuli ayat siapa pepi? Aku dari ngerasa kaya mulane aku ki usaha tak kunjungi ngono. Coba antarane kanjeng Nabi karo Sayyidina Umar niki mawon zaman piye? zaman mesti sono. Kanjeng Nabi ramah, Umar keras, mesti ngoten. Ah, sareng pun dugi kriyane Jibril mandek. Presto saking Allah. wala tusalli ala ahadin minhum mata abada Muhammad seliramu aja nyati wong kafir sing mati selawase istilah Quran wong kafir iku lingkarane mati selawase wala takum ala qabri ora usah ning kuburane Innahun kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun merkade kufur. Sarana dan fetu Terus Kanjati pamit karo putrane Abdullah aku ora bareng Bali, nah, Terus kepethuk Sayyidina Umar maneh. Lah kok lancar ora entuk. Langke, langke langke lha wis apa nu. Wis tak usahane lah. Sing iki iki lho. Sing angel. Lah ngene iki lho nerangno ngene iki ya ana, ngene iki sampean sakit juga mboten. Ayatnya ini konten pemegang pulau wala tu sholli ala hadi minum mata abadah. Jadi kan di Nabi niku bosen ada keras. Nek ono wong ngarani kanjeng Nabi keras, sama ngelingake. sama ngelingake. gak kebelajar belajar Nek kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah kan keras, bener. Tapi kanjeng Nabi ora iso keras. Wong ora iso keras, malah dialem. Berarti keras mau ora wajib. Ngoten lho sing anan. Simpulane angel. Jadi masalah berdua gomo, orang usah ditekan rekan iku mestine wis ngerti ngoten lho maksudnya. Tapi aja nganti sampean nerangake dan umum masuk agama ku kena-kena. Ngono ku zaman salah. Tegale la ikra habis itu jelas Quran. Jadi zaman mlebu Islam kena, mlebu Kristen kena, Yahudi kena, Konghucu kena haram. Sampai kufur. Jadi tidak ikrah mesti terang Quran, ya itu Quran tapi maksudnya orang ngono masuk agama ora perlu disekan lu mestine wis ngerti nek sing bener iku Islam liyane Islam salah kalau kula terangake telu-telu ning atunggal jelas salah nek telu kumpul namine Tuhan Tuhan Allah Yesus Isa Maria iki nek kumpul Tuhan Kula nate takon karo wong Inggris sing nggen kula niku. Takonan kula. Saya mau tanya, sebelum Isa lahir, Yesus belum lahir. Maria belum lahir. Baru ada Tuhan Allah satu. Berarti tidak ada Tuhan. Nangis itu Kok Inggris dengan kula nangis dengan kula. Bicara jauh mau bahasanya bahasa Inggris. Bagaimana? silahkan tanya sama pendetanya. Kalau sudah ada jawaban, saya harapkan datang lagi kemari. Wah, jelas dari sana. Jadi gini, jadi kelas keliru nih. Wong telu terune Pak patuan Allah, Nabi Isa, Maria. Ada Maria yang jurung lahir, Isa jurung lahir kan lagi satu. Berarti dhek kok duwe ana tuwa, lalang iki kok ambruk-ambruk. Ketara kasale. Mula ayat candake pun. Ah sing sing perlu kula jenengan iki syukur kene napa Pak Dimasono sing kedua agama Islam. Iki dah syukur. Ini bukan saya usaha kula jenengan. Bidaya saking Allah mulai alih. Mulane iman Islam itu ora iso dipelajari lewat sekolahan itu sakit dijaya petunjuk Mila nek maca ihdina siratal mustaqim itu sing tenanan lesane maca atine sing mantep ayat tanda ibu Paman utai sapane wong yak buri kula kong ngufuri sapa wong bisa huji kelawan setan. Ngufuri dengan setan. iki ape ya ngufuri ring setan ape wayu min lan iman sapa wong bilai Allah iman ring Allah ngufuri setan Bapak Tisab Saka monggo temen gunde lan sapa iku wong bil urwatil wusto kelawan gadung kang kuat. Bulau sampun wong salwangsel Al-Qur'an ku kalami dalam ibarat itu disesuaikan karo eh, sing nampa sing nampa manusia mulanya disesuaikan karo eh, manusia wong sing iman ring Allah ngufuri setan ngufuri berawa itu kodoh karo wong cekelan jadung sing kuat jadung ah, ada sing kuat itu mesti kok jadung tenang ya bu jadung sing kuat itu akidah sing mantep. Kulo jenengan wetu ulang kiai-kiai tahlilan kon maca surat ikhlas ping telu. Mul ruwallahu ahad. Gusti Allah tu mung siji Allahu samad. Gusti Allah sing lengkapi kebutuhane wong sak jagat rat. Lam yali Gusti Allah ora mutra walam yu raja Gusti Allah ora putra ake dan de bapak dan de mbo walam yakul lahu kubuan ahade ora ono sing madani benang nate seksi jenat mulang niku kabeh murid jodoh ana tukang masake kopi Jumina. Bajalil Syari Jenar itu namanya Abdul Jalil. Jenengan nerangake pangeran sing dikil niku kula mboten mupakat. Gak ya mupakat, mboten. Soale makhluk katai sementen. Lah cara kuwe pangeran. Nek cara kula pangeran seneng. Punjul gelem kurang mah. Lah kok iso nem cara piye? Muate iki. Mas Jalil sak siji jenenge wong pancen Pangeran sendal ngurusi madu iso panganan eh, ngobene sak jagat ra. Iku jalan tugas. Gambar Nomor kali pangeran sing ngurusi diwaskoro koro. Kuatan liyunan itu. Kuna boten setunggal walan. Nomor telu. Nomor telu pengeran sing ngurusi kewan-kewan kesit sing no alas-alas niku aja nanti mlebu ning kota. Mati. Nomor papat. Nomor papat ngurusi seringnya karena bulan ampun ngantar takdaan. Bahaya. Nomor lima. Nomor lima, ngurusi lidang-lidang aja nanti berjatuhan. Nomor enam. Nomor enam, ngurusi durangit. langit. Jalan. Dhuwur langit marang makhluk e pirang-pirang kok malam boga isi-isi. Lagi itu paling sedikit enam. Mundur gelan kurang mau. Raden Abdul Jalil Sasiti Jenaria senajine mandek semene jike liat dino dia mongso tak tutup kaki. Kono wong sing akale urung tutup. Sana juga Raden Abdul Jalil tanpa kondangan tengene Jawa Timur Bayuwangi. Wangi. Kopi Jumina, kopi ini ku tukang masak. Jumina ku lanang. Kopi Jumina di Bali. Jumina, ki aku tampak undangan namanya Banyuwangi Jawa Timur, seliramu derek eh. Ye, songko Jeporo, Mantingan, bawaku. Nengene Banyuwangi. Tekan kono, Senjeka winanggap wayang. Bacalil, winarak tengah cengkih. didampingi kopi jumena barang pak dalam cerita baca lir ngelirik jumena leng rumah no tenanan tengah-tengah asik-asik kemirenake ganti baca lir gaya kejutan ini oh, taktik taktik Islam masih cekekar metu sampai alam alam Mina kaget tuh. Ceritanya Pak Dalang Abi ini nyenges, nengkok malah tinggal. Tututi. Mbak Jalil. Menengah, wis kerungu tak kaya Barang wis tutup aja. Mandek. Mbak Jalil zaman itu disembunyi kan. Bisa tepi-tepi keseleran mengangkat Ngerungokno Pak jalan Ceritanya Abi kaya mana sama tinggal kisah. Aku ngeluh. Napa kok ngeluh? Mikir wayang sekota akeh semono kok jalane siji kuwi aku gak mupakat. Nek cara kanan, cara aku jalan paling titik 6. Unjur jelem kurang 6. Kok kewalahan? Kualan kok 6. Kok kuno sampai itu. Dan cara jalan dari sisi loro mawon jauh Jumina, Jumina. Nama macamnya, aku kok bingung merasa nak kue urep itu. Ingin nanya aku narang no sisi, beda mufakat, mufakat, mufakat munam, bujur film. Lagi tak turutin nem, malah nak mufakat mana, malam balik sisi. Iki sing bener wah aku tak kue. Wah, badalnya dua, kan jadi tenang sama negatif. Jadi kula sampean kendere akeh iki nutuk akeh ulangan pimpinane ta? Iya, aku wis kandha ngajine mandek dike liya dina tak tutuk akeh lha iki tutuk pengge kula pun mantap gusti Allah sithik-sithik. Ora loro, dong yo. Tak iki iki ulangan, ulangan iki ulangan. Mulane kita sebagai muslim nek ana sing ora muslim dikati, cak ngomong. perjuangan perjuangan yang itu jihadnya jadi ke jihad ngislam wong Orang usah nganggo kekerasan lah nek anu kok ono perang ah, perang itu izin saking Allah buk menawa wong kafir ngelarang nganggo kekerasan kita ngimbangi kena ngoten mau ning wasit. wajib Walane bahasane Quran sampean pelajari kalian Fa'in ko taluku, fa'tuluhu, nek de'e merangi kuwe, prahono. Caranya kaya mana? Fa'kotilul musyriki nakafah, kama yukotilu nakum kafah. Ya, ini kini montak separuh kok, Pak Jumbara. Ini zaman keluarga. Prahono wong kafir, komplek. Karena kafir. kaya dhewe ngrencanakno kuwi ape dicekno kabeh nek kono ape ngentekno kuwi ngentekno kena apa dilu musyriki maka apa kowe kena merangi wong kabeh pomes kama yuga dilu nasung apa kaya rencanane nek ape ngentekno kuwi lan iki Wa qatilul musyrikin maka fa tan manjik Kama yo pasti aku jadi waktu. Mulanya ini gini, masih tak lain senan pasar tak itu nih. Jadi yang jangan di mana, kalau di apa, ambil mana? Tapi terus ke, gue ngetek nolong kafe ke non, aku nolong ngerjain tak nolong apa ngetek nolong. Oh, nolong. Tapi, jelalah kanjeng nabi wong halus, jadi Lam bisa ma ora bakal ana pedhot iku macam dadi jagune kuat ora bakal pedhot. Dadi masuk agama Islam pasti selamat. Lam bisa malaha ora ana pedhot maujud laha kasbi urwatil busta. Wallahu sami'un alim. Besi Allah zat kami jahat zat kami jahat Makalah Allahu waliyul alim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا على ذكرك وشكرك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد Thank you.